نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله لنا معاشر المسلمين وهي وصيته للأمم التي قبلنا قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن من نعم الله على البشرية نعمة الذرية فإنها نعمة عظيمة جعل الله استمرار النسل البشري عن طريق عن طريق الذرية قال جل وعلا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام, ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فبالذرية يتم التناسل ويتم الاستمرار للجنس البشري وقد, وقد امتن الله تعالى على أقوام بأنه ولقد, ولقد امتن الله تعالى على الأمم بأنه أمدهم بأموال وبنين قال جل وعلا عن نبيه نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فامتن الله تعالى على, على هؤلاء القوم وعلى جميع البشرية بأنه يمدهم بالأموال ويمدهم بالبنين وذلك وهذا وهذا الفضل هو الذي جعل من أنبياء الله تعالى يتضرعون إلى الله عز وجل ويرغبون في الذرية الطيبة قال الله تعالى عن نبيه خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم أبو الأنبياء قال, قال عنه رب هب لي من الصالحين فدعا الله تعالى أن يهبه من الصالحين فبشره بغلام حليم وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وقال عن نبيه زكريا لما رأى فضل الله تعالى على مريم ابنة عمران أنه يرزقها من الرزق ما لم تقدر عليه قال هنالك, هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وذلك أن بنعمة الذرية يمر يستمر ذكر الإنسان قال, قال تعالى أن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا فالذرية الطيبة هي التي تستمر على ما كان من الآباء من المحاسن وتجعله إلى الجيل الذي قبله إلى الجيل الذي قبل إلى الجيل الذي بعده فيستمر هذا الخير في الأمم بعده في الأمم بعد بعد العاملين ومن أجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من ولد, ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية فذكر ولد صالح الذي يدعو للإنسان بعد موته بعد موته فهذا يدل على أن أنه مما يكتسبه المرء الذرية الطيبة فإن ذلك وسيلة لاستمرار أمل العبد بعد أن دفن, بعد أن دفن في القبر وحرث الصالحون على أن تكون لهم الذرية الطيبة واحذروا وحذروا أنفسهم من أن ينقطع ذكرهم وقد ذكر الله تعالى عن أعداء الله تعالى أنه, انقطع أنه قطع عنهم النسل فقال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الأبتر هو الذي انقطع نسله وانقطع ذكره وانقطع عنه أي وانقطع عنه جميع المحامد فهذا الذي حصل لأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنهم ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم لما توفي له من الأبناء من توفي ذكروا أنه الأبتر فدافع عنه, صلى فدافع عنه ربه رب العزة والجلال فذكر أنه من عليه بالكوثر وهو الخير الكثير ومن ذلك الخير حوضه الذي من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا ثم ذكر أن, أن عدوه هو الأبتر أن شانئه وعدوه هو الأبتر هو الذي انقطع ذكره فأين فها, فها, فها نحن نشاهد أين ذرية أبي جهل أين ذرية, أين ذرية أبي لهب أين ذرية أبي بن خلب كلهم قد ماتوا وانقرضوا وانقطع ذكرهم فصاروا هم الأبتر fasaru humul abtar kama kala jalla wa'ala wa amma rasulullahi sallallahu fa wasallam fahafidallahu zirriyata fahafidallahu zikra wala nazalu naqulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad fa'aluhu fa'aluhu la ma'ana wa hum wa ahlu baytihi wa hum wa inna ta'ala sadaqa wa'dahu fi dhalik fa ya yadullu ala ni'mati adh وهذه النعمة لا تتحقق إلا إذا حفظ الإنسان الأمانة التي استودعها الله تعالى في ذرية وذلك أن كل نعمة أن كل نعمة فإننا مسؤولون عنها والذرية نعمة عظيمة ونحن مسؤولون أمام الله ونحن مسؤولون أمام الله تعالى عن حق الله تعالى في هؤلاء الذرية وذلك أنهم ضعفاء في أيدينا وحق تربيتهم وحسن رعايتهم وحفظهم واستقامة أمرهم والدفع عنهم والذب عنهم كل هذا من الأمور الواجبة من المسؤول ومن المسؤولية التي أناقها الله تعالى في أناطها الله تعالى بأعناقنا قال جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في أهل بيته والمرأة راعية في أهل بيتها وفي مال في أهل بيتها وولده والمرأة راعية في أهل بيتها وولده فذكر أن هذه المسؤولية سوف سوف نسأل عنها نحن وأزواجنا أمام الله عز وجل فالذرية نعمة عظيمة وإنها إذا ضيعت إذا ضيعت إذا ضيعت أمانتها فإنها تنقلب نقمة وإننا سنسأل أمام الله تعالى فيجب علينا أن نحفظ أهلنا ونحفظ ذريتنا بما يجب علينا من المسؤولية التي أناطها الله تعالى بنا وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم صباح مساء أنه يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي فنتمسك بهذا الدعاء وهو يدلنا على سائر الأمور التي يجب أن نقوم بها تجاه ذرياتنا من الحفظ وحسن الرعاية فإنهم فإنها فإنهم أمانة في أعناقنا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا مسلمين مجزء الله جل وعلا yin wasiya da tsoronsa ita ce wasiyar Allah jalla wa'ala gare mu mu wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma al'umomi da suka gabace mu kamar yadda Allah jalla wa'ala ya ce hakika mun yi wasiya ga waɗanda aka ba su littafi gabaninku da kuma gare ku kan ku ji tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki ya cika zukatanmu da tsoronsa ya zamanto shi ne guzurinmu a wannan rayuwa ya zuwa ga saduwa da shi jalla wa'ala daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma bani adam baki ɗaya akwai ni'imar zurriya ni'imar ‘ya'ya ni'ima ce babba domin a cikinta akwai hikima mai wato hikimomi masu girma daga cikin babbar hikimar shine ta hanyar zurriya ne ake samu ci gaban jinsin ɗan adam domin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin alƙur'ani cewa ya sanya mana mataye daga kawukanmu haka zalika ya sanya kuma wato dangi ga wato dabbobin ni'ima na gida wanda ta hanyar su ne yake saman mana da zurriya wato ta hanyar auratayya Allah yake saman mana da zurriya da kuma ta hanyar sanya wato nau'i na wato na jinsin dabbo wato nau'i na mata daga cikin wato dabbobin ni'ima ta haka ne suke hayayyafa ake samun wadata don haka ita zurriya ni'ima ce babba Allah maɗaukakin sarki ya goranta ma al'umomi ya bayyana cewa ya yi musu ni'ima wajen ba su ƙarfi ta hanyar ƙarfafa su da dukiya da kuma ƙarfafa su da ‘ya'ya saboda haka ‘ya'ya wato samunsu a cikin al'umma ni'ima ce babba wadda take nuni ya zuwa ga ƙarfi ga wannan al'umma domin haka ne muka samu annabawan Allah jalla wa'ala suna roƙon Allah kan Allah maɗaukakin sarki ya ba su zurriya saliha Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahim cewa yayin da ya bar mutanensa bayan Allah ya tsirar da shi daga wutar da suka rura domin su ƙona shi sai ya ƙaurace musu sai ya ce rabbi habli minas salihin ya ubangiji na ka azurta ni daga salihan bayi wato a zurriya Allah ya ce sai muka yi masa albushir da ɗa wanda yake mai hankali shine annabi Ismail haka zalika annabi Zakariya yayin da ya ga ni'imar Allah ga wato Maryam binti Imran yadda Allah maɗaukakin sarki yake azurta ta ba tare da ikonta ba azurta wato yake azurta ta da arzikin da ba ta da ikon samunsa sai dai abin ya zo masa ya zo mata daga cikin falalarsa da ya ga irin wannan falala ta Allah da ya yi ma wannan baiwa tasa sai shi ma ya roƙi Allah ya ba shi falalar mecece falalar abin da ya dade yana nema shine Allah ya bashi haihuwa bayan ya kai shekarun da yake a bisa al'ada irinsa baya haihuwa kuma matarsa ta kasance bakarara sai Allah madaukakin sarki ya karbi addu'arsa kamar yadda Allah ta'ala yace رب يتي هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية sami addu'a a nan take da annabi zakariya ya gani imar da Allah ya yi ma maryam sai ya yi addu'a ya ce ya ubangiji na ka ba ni zurriya mai tsarki ka ba ni zurriya wato kyakkyawa zurriya mai tsarki kai mai amsa addu'a ne haka zalika a cikin suratul anbiya shi ma Allah ya ba mu labarin cewa Allah cewa annabi zakariya da shi da matarsa suka yi haka su ma suka yi addu'a kan cewar Allah maɗaukakin sarki ya ba su zurriya yace rabbi la zarni fardan wa anta khairul warithin ya ubangiji na kada ka banni ni ni kadai kai ne kuma mafi mafi alkhairin wato magada wato kada ka banni ba ni da wanda yake zai gaje ni domin ɗaya daga cikin hanyoyin samun ni'ima ta zurriya shine wanda yake mutumin kirki ne idan ya samu zurriya kyakkyawa to za su ci gaba da aikin kirki wanda ya kasance yana yi za su ci gaba da kyakkyawan aikin da ya kasance yana yi kamar yadda Allah ya faɗi cewa annabi zakariya daga cikin abin da ya nuna daga cikin abin da ya roƙa daga Allah ya bayyana bukatar dalilin bukatarsa ga zurriya shine yana neman wanda zai gaje shi ya kuma gaji abin da aka bari na wato ilimin aikin alkhairi wanda ke cikin wato zurriyar annabi yaqub daga cikin wato sune bani isra'il domin Allah madaukakin sarki ya sanya annabci da ilimi a cikin wannan zurriya sai annabi zakariya ya yi fatan ya zamanto ci gaba da ruko da wannan kyakkyawan asali da wannan kyakkyawan matsayi ya kasance a cikin zurriyarsa wanda yake wannan yana daga cikin himma maɗaukakiya ya zamanto mutum yana ƙaunar alhairi bai kasance hatta bayan bayansa yanda domin za a rinka ambatonsa da wannan alkhairin shi yasa sa annabi ibrahim daga cikin addu'arsa shi ma yayi addu'a ya roƙi Allah ya yace waje alli lisana na fil akhirin ka sanya min kyakkyawan ambato a cikin mutanen a cikin sauran jama'a a cikin sauran al'umomi daga cikin kyakkyawan ambato ne Allah ya ba mutum zurriya zuriya ba domin koyaushe aka ga 'ya'yan mutumin kirki aka gansu su ma a kan kirki sai a ce waɗannan 'ya'yan wane ne waɗannan asalin wane ne to wanda yake ta hanyar nan alheri zai zamanto ya wanzu a cikin wato jinsin mutum wanda yake wannan sai masu himma maɗaukakiya masu sanin Allah masu waɗanda Allah ya dasa alheri a cikin asalinsu zai zamanto suna da ƙaunar wannan to abinda kuma musulunci ya koya mana kenan mu rinka ƙaunar wannan alheri. kuma sannan ta hanyar zurriya ne aikin mutum zai ci gaba hatta bayan mutuwarsa ɗaya daga cikin hanyoyi da ayyukan mutum zai ci gaba da samun lada hatta bayan mutuwarsa shine idan ya samu zurriya ya sami ƴaƴa nagari da suke masa addu'a bayan mutuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda Abu Huraira ya ruwaito idan dan adam ya mutu ayyukansa suna yankewa sai ta fuska uku ta wato ɗa salihi wanda zai rinka masa addu'a da kuma ilimi mai amfani wanda ake amfana da shi bayansa da kuma sadaka waje take mai gudana wato waje take amfaninta baya yankewa wato shine wakafi da sauran hanyoyin sadaka na alkhairi wanda ake cin moriyarsu hatta bayan wato tafiyar mutum to waɗannan ya nuna cewar wato mutum in Allah ya bashi ɗa salihi da yake masa addu'a hatta bayan mutuwarsa addu'ar ɗan nan za ta rinka zamantowa ayyukansa na salihanci bal ayyukan ɗan mutum gabaki ɗaya suna mizaninsa domin idan Allah ya ba mutum ɗa salihi wanda ya masa kyakkyawan tarbiya to duk sallar da ya yi kamar yadda za a ba ma dan ladan haka za a ba ma uban ladan duk alwalar da ya yi kamar yadda za a ba ma dan ladan alwala haka za a ba mahaifinsa lada mahaifansa lada haka zalika dukkan wani aikin alhairi da ya yi to amma wannan ni'ima ba ta tabbata a cikin zurriya sai idan mutum ya kiyaye amanar Allah akan zurriya domin su ‘ya'ya amana ce daga Allah amana ce Allah maɗaukakin sarki ya bamu domin Allah maɗaukakin sarki ya tsara rayuwarsa da kan cewar wa ya tsara rayuwar ‘yan adam da cewar iyaye su ne za su kula da ‘ya'ya domin Allah ya halicce mu yayin da ya halicce mu a cikin rauni sannan bayan raunin ya sanya ƙarfi to yayin da ake cikin raunin nan to Allah maɗaukakin sarki ya sanya waɗanda za su kula da wannan raunin namu su ne iyaye su ne za su tattaro yara su kiyaye su killata su su musu kyakkyawar tarbiyya su kyautata tarbiyyarsu domin wannan shine zai kai su ya zuwa ga su samu karfinsu kuma su zamanto mutanen kirki kuma ci gaban jinsin dan adam ya zamanto ya dore to wannan ya nuna cewa su amana ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan karara a hadisin Abdullahi ibn Umar yake cewa da inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowanne daga cikin cikinku makiyayi ne kuma kowa za a tambaye shi akan wato kiwon da aka bashi ya ce mutum makiyayi ne akan mutanen gidansa wato namiji makiyayi ne akan mutanen gidansa wanda ya hada da matarsa da 'ya'yansa haka zalika mace makiyayi ya ce wato mai kiwo ce akan abin da ke cikin gidan mijinta da 'ya'yansa wato wannan shi ne ya nuna kan cewa su 'ya'yan nan amana ne shi yasa kuma Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani a cikin suratul tahrim ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa ƙudu hannasu wal hijara alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya ku wanda suka yi imani ku tsirtar da kanku da kuma mutanen gidanku daga wuta to tsirtarwa daga wuta shine ba kawai kai kanka ka tsira ba a'a ka sanya mutanen gidanka su masu tsira shi ne ka kyautata musu tarbiyya ka sanya su a kan hanyar daidai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum alaiha li ashirin wa farriqu bainahum fil madaji ku umarci 'ya'yanku da yin sallah yayin da suka kai shekara bakwai wato suka cika shekara bakwai kuma ku doke su idan ba sa sallah idan sun kai shekara goma ya zamanto suna yi wato suna barin sallah sannan ku raba musu wajen kwanciya yayin da suka kai waɗannan shekaru duk wannan ya nuna mana wato kula da tarbiyyar yara amana ce akan iyaye kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata guda ƴaƴa mata wanda ya kula da su ya kyautata su ya kyautata kulawa da su wanda ya kyautata kulawa da su ko 'ya'yansa ko ko mata to zai shiga aljanna tare da ni kamar haka wato kusa da kusa kamar yadda ke tsakanin ɗan yatsa mai yin tasbihi da ɗan yatsan tsakiya wanda babu wani babu wani ɗan yatsa tsakaninsu to haka zai shiga aljanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to ka duba girman wannan falala don haka kula da zurriya wajibi ne a kanmu abinda muke yi na al'ada zai zamanto iyaye su tuttulo 'ya'ya amma ba su san makwancinsu ba ba san cinsu ba ba san shansu ba ba san tarbiyyarsu ba su sake su suna gararan ba a titi suna kwana yau a soron wannan makwabci yau a soron wancan makwabci ba tare da kula da sanin halin da suke ciki ba wannan yana daga cikin tozarta amana wato wannan shine ainihin kamunga shine ainihin attaghabun attagabun kamun ga shine an baka dama wanda za ka samu arziki mai girma amma ka tozarta wannan damar kamar mutum ne a ɗauko jari mai kauri a bashi ya je ya kasuwanci sai ya tozarta shi ya watsar da shi ya bari kudin nan su salwanta a cikin sharholiya bai tsinana ma kansa komai ba wani kuma da aka bashi daidai wannan jarin ya gina kansa ya zamanto shi kansa yana gina waɗansu to wannan wanda ya tozarta jarinsa wanda ya tozarta wannan dama shine aka yi ma shi shine aka yi ma shi shine aka yi ma kamunga to mu kiyayi kar mu zamanto waɗanda ake mana kamunga da 'ya'yanmu. an baka damar da za ka samu wato arziki mai ɗorewa abinda zai wanzar da ambatonka ya wanzan maka da kyawawan ayyuka hatta bayan mutuwarka ya zamanto ka hana ma kanka samun wannan dama mutuna fa yayin da muka shiga cikin kabari za mu burin a ce yau gashi za mu samu mi sujada guda ɗaya sujada ɗaya za mu nema a ce a dawo da mu mu zo mu yi ta saboda ganin halin tashin hankalin da ke cikin kabari da abin da ke gaban mutum sujada ɗaya muke mutum zai so yayi amma wahila bainahum wa bainama yashtahun an sha makance tsakaninmu da abin da muke bukawata da abin da muke kauna to a yayin nan da muke wannan bukatar abinda kawai zai faranta mana rai ya ɗebe mana kewa shine ayyukan da za a rinka ba mu ladansa bayan lokacin da an samakance tsakaninmu da yin wani abu wanda za mu amfana makamu. wanda daga cikin wannan na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata shine zurriya saliha idan kana da ɗa yana sallah to tamkar kana yi ne a cikin kabarinka haka ladan sallah zai rinka zuwa maka ya maka addu'a haka ladan addu'a zai rinka zuwa maka yana tafiya masallaci yana tafiya wajen wa'azi yana tafiya wajen karatu haka duk wannan alherin zai rinka zuwa maka kana cikin kabarinka a kwance a lokacin da kake buri kake hankolan kai sujada guda daya ta gagare ka to amma wannan ba zai samu ba sai ga wanda ya tsaya ya wahal da kansa ya jajirce wajen kyautata tarbiyar 'ya'yansa musamman a wannan zamani wanda fitintunu sun yawaita a cikin al'umma wanda suke zamar da suke bata tarbiya suke zamar da zurriya da yara daga tafarkin daidai bal ba ma suke zamar da su da tarbiyarsu ba suke bata tarbiyarsu suke ma ɗauke su ga baki ɗaya su mayar da su bayi su je su canza musu addini kamar yadda muka gani a cikin wannan jiha tamu cikin kwanakin nan me ya kai wannan da har iyaye za su sakankance ba sa kula da zurriya ga ɓata gari kuma suna cikinmu mun ki ɗaukan mun ki doka ta yi rauni kan taimana maganin irin waɗannan abubuwa har ya kai ya zuwa ga wannan arziki da Allah ya bamu muna gani kirikiri ƴan ‘ya’yanmu waɗanda suke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi alfahari da yawan mu ranar alkiyama mun bar su ana ɗaukan su ƙarfi da yaji a shigar da su wani addini sabanin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tarihin musulunci fa haka aka yi wannan masifa a Andalus lokacin da aka zo aka ci musulmi da yaƙi aka tilasta musu dole su zamanto sai sun ce Allah uku ne sai sun yi trinity ko yanzu in ka je Spain da Portugal za ka ga mutane kana ganinsu sifa irin ta musulmi irin sifa ta larabawa domin asalinsu asalin iyayensu musulmi ne waɗansu ma zurriyar salihan bayi ne amma wannan musiba to musiba ce ta zo musu ta yaƙi aka ci su to mu ba yaƙi ba ne ba yaƙi ba ne muna zama a cikin al'umma wanda aka ce da doka don haka muna kira ga hukuma lallai a tsaya tsayin daka akan waɗanda suke sace 'ya'yan musulmi suna zuwa suna sayar da su a mayar da su bayi ko kuma a mayar da su kirista don su yawaita al'ummar kirista wannan sun keta alkawarin zamantakewar da muke yi a cikin kasa ta a cikin wannan ƙasa ta Najeriya alkawari ne na zaman amana muka ce zami zaman amana da ya kare ma kowa addininsa shugabanni sun yi bakin ƙoƙarinsu da hukumomi da kuma dattijai musamman dattijan jihar kano su wato kano concerned citizens initiative kcci sun fito sun yi maganganu masu kaushi sun yi maganganu masu karfi to muna kiran a jama'a musamman ƙungiyoyin kara haƙƙin bil'adama da 'yan omu musulmi suke ciki da ƙungiyoyin lauyoyi musulmi su sa ido nan fa yaro ne ɗan shekara ashirin da yan kai ya ya musuluntar da yarinya yar bayelsa yar shekara goma sha takwas wadda yake a cikin tsarin mulki ma ta mallaki hankalinta ya aure ta ba satar ta yi ba ba zina yi da ita ba amma aka ce ya sace ta aka yi ta kururuwa har yanzu yaron na har yanzu yana fursuna amma waɗannan sun saci yara 'yan ƙanana wanda waɗansu ba su kai shekara goma ba sun raba su da iyayensu ta hanyar sata sosai ba wai a zo mutum da akwai a kan cewa yana buƙatar a bashi mafaka ba a ƙarfi da yaji da yaudara da dabara aka sace ƙananan yara aka ɗauke su aka yi su ƙasar iyamurai aka mayar da su kirista amma ka ji har waɗansu ƙungiyoyi wai suna cewa a ba su kariya waɗanda suka yi wannan wato ta'asa a dokar ƙasa ba ma a dokar addini ba wai ana cewa a ba su kariya saboda haka lauyoyinmu muna kira gare ku don Allah akwai haƙƙin al'umma a kanku ku kuka san abin da ke gudana a cikin kotuna da kuma yan jaridunmu muna gani lokacin da aka yi wannan a kasashen kusancin kasan nan aka rinka surutu aka rinka kwarmato har sai da aka ga kan cewar sai da aka hukunta wannan yaran akan abin da yake ba laifiye ba to waɗanda suka yi laifin gashi nan an taso ana nema a basu kariya kuma idan muka yi bisa al'adarmu rashin damuwa da rashin bibiya na abubuwan da suka shafi al'ummarmu na abubuwan da suka shafi addininmu na abubuwan da suka shafi al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka watsar da shi to haka Allah zai watsar da al'amarinmu duk wanda bai damu da al'amuran musulmi ba to baya cikin su saboda haka lallai mu sa ido mu kasa kunnenmu burin rinka ba wani ba abu ne na tayar da hankali ba ba abu ne na ɗaukan doka a hannu ba akwai doka to a tsaya a tabbatar dokar ta yi aiki domin wannan waɗanda suka yi wannan al'amari kowa ya san kan cewa wato sun yi ta'adi ne sun yi barna kuma abin da suka yi mugun nufi ne ko ba zai kawo zaman lafiya a cikin ƙasanmu ba amma daga cikin abin da yake kawo wannan shine rashin kulawar iyaye wajen tsare zurriyarsu kuma tozarta amana ne shi yasa mawdu'in hudubanmu ya zama zamanto musan muhimmancin 'ya'ya musan nauyin da Allah ya ɗora mana mu san girman amana da ke wuyanmu sannan kuma lallai mu tsaya mu san waɗanda muke zaune tare da su a cikin unguwanninmu waɗanda suke baƙi da suke zuwa da irin shige da fushensu da waɗanda yake za su rinka zama a cikinmu amma da mugun nufi to mu buɗe mu murinka kula kuma lallai mu mai da hankali wajen kyautata alaƙa da wato masu unguwanni da dagatai waɗanda suke su ne sun san shige da ficen kowa kuma lalle su masu riƙe amana wani lokaci ɗan amfanin duniya shi ne yake sanya amfanin da bai taka kara ya karya ba ya kai a ba mutum amma ya zamanto sanadiyarsa barna mummuna ta barke a cikin al'umma baki ɗaya kuma wannan ɓarnar wanda hatta wanda shi kansa aka ba shi amfanin shi za ta fara ci kafin ma ta ci waninsa mu zamanto masu kula da maslahar al'ummamu mu zamanto masu kula da maslahar mu ko mu kiyaye amana sannan muna kiran a wato gwamnati ta ɗauki wannan al'amari da muhimmanci ta dauki wannan al'amari da muhimmanci wannan al'amari ne wanda yake ba zai yiwu ba muna zaune muna gani karfi da yaji a rinka shigar da mutane cikin addini wanda yake ba nasu ba wanda yake ba su kai munzalin sun taso a cikin tarbiyar addinin musulunci rabon al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ta hanyar sata da yaudara da zamba da sauran hanyoyi waɗanda suke na doka wanda suka saba kyakkyawan zamantakewa ya zamanto an raba su da addininsu an raba su da al'ummarsu lalle gwamnati ta zamanto gatan 'yan al'ummata domin wannan yana daga cikin wajibi a kanta gwamnati abinda Allah ya ɗora mata shine ta tsare rayuka da addini da dukiyoyin 'yan al'ummata da mutuncinsu idan ba su wannan ba to ba su cika amanar da Allah ya ɗora musu ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aminci ya ba mu kariya ya tsare al'ummanmu ya tsare addininmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره يا قوي ويا عزيز اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا واجعل, وانصرنا واجعل الهدى لنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وسلل سخيمة قلوبنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا جللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل واجعله رحمة واجعله بلغة لنا إلى حين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم